Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, Fedhekkir bil Kur'ani men jekhafu wa'id, Përkujto me anë të Kur'anit atë që ka frikë kërcënimin. Allahu i Madhëruar e ka zbritur Kur'anin për t'i përkujtuar njerëzit, ata të cilët kanë frikë kërcënimin që ka vendosur dhe ka krijuar Allahu i Madhëruar për ata që kundërshtojnë urdhrat e Tij. Fedhekkir bil Kur'an, përkujto me anë të Kur'anit, sepse Kur'ani është përkujtimi më i mirë për ata të cilët e kanë frikë Allahun, ata të cilët largohen nga gjynahet, ata që zbatojnë urdhrat e Tij, ata që e kanë xhehnemin dhe xhenetin përpara syve të tyre dhe nuk e harrojnë atë kurrë, por e përkujtojnë atë gjithmonë, se me përkujtimin e tyre të dyve xhenetit dhe xhehnemit rregullohet zemra. dhe me harrimin e tyre shkatërrohet zemra e njeriut, dhe nëse frika prej xhehnemit largohet nga zemra e dikujt, ajo zemër do shkatërrohet. Ajo zemër do shkatërrohet, do zhytet mas dynjasë, mas gjynaheve, edhe kështu do merit do ta meritojë me të vërtetë xhehnemin. Hasan al-Basri thotë, besimtari ka bashkuar dy gjëra, largimin nga gjynahet, punët e mira dhe frikën prej xhehnemit. Kurse munafiku ka bashkuar dy dy gjëra gjithashtu. punon punë të këqija, nuk i kryen detyrat e Allahut edhe nuk e ka frikë xhehnemin. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar për besimtarët në Kur'an që ata e kanë frikë xhehnemin. Për këtë arsye, është shumë e nevojshme që ne ta përkujtojmë xhehnemin kohë pas kohe, edhe të përkujtojmë çka ka përgatitur Allahu i madhëruar në të për ata që do jenë banorët e tij, banorët e xhehnemit. Ata të cilët do digjen në të, mendoni pak o vëllezër, është një vendbanim në të cilin njerëzit digjen, në të cilin njerëzit digjen në pafundësi. Mendoje pak a mund të jetosh dot në një shtëpi në të cilën ti mund të digjesh? Nuk jeton dot një orë, një minutë. E si mundesh të jetosh në të me miliona vjet në pafundësi, duke u djegur çdo gjë, çdo pjesë e trupit tënd, duke pirë dhe duke ngrënë gjëra që të djegin? Ky është vendbanimi i tyre i përjetshëm. Allahu i madhëruar e ka krijuar xhehnemin të përjetshëm për ata të cilët kanë mohuar Allahun subhanahu wa taala. Ata nuk largohen prej xhehnemit dhe as nuk zhduken. Dhe ky vendbanim është vendbanimi i mosbesimtarëve dhe i mushrikëve, i atyre që i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Ata janë banorët e zjarrit, ata do jenë të përjetshëm në të. Të përjetshëm. Vetëm koncepti i përjetësisë është shkatërrues për banorët e xhehenemit. Sikur të të thuhet do të burgosin në banjo derisa të vdesësh, nuk ke për të dalë, do rrish vetëm në banjo. Me të vërtetë që ky do jetë një dënim i madh për njeriun. E jo më të thuhet që aty ku do hysh do jesh i dënuar, do jesh në një vend të ngushtë. Por ata të gjithë do jenë të përjetshëm në të. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun." Kriminelët në ndëshkimin e xhehenemit do jenë të përjetshëm. Të përjetshëm të nuk ka vdekje për ta. La yuqda alehim fayamutu. Nuk vendoset për ta që të vdesin. Ose nuk u vjen atyre vdekja. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, "Wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit", i vjen vdekja nga çdo anë, por nuk vdes. Nuk ka vdekje më në xhehenem, por ka vetëm ndëshkim. Allahu na ruajt nga xhehenemi. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, "Yuriduna yakhruju min an-nar", ata duan të dalin prej zjarrit. Nga ndëshkimi i madh që vuajnë në të, ata përpiqen në çdo përpjekje të tyre që të dalin nga zjarri, por nuk dalin dot. Nuk kanë se si dalin sepse portat e xhehenemit janë të mbyllura. Dhe Allahu i madhëruar ka vendosur që ata do rrinë në xhehenem. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Buhariu dhe të tjerë. Kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, edhe banorët e xhehenemit në xhehenem, do sillet vdekja, do ta sjellin vdekjen në formën e një deleje ndërmjet xhenetit dhe xhehenemit, dhe do t'u thuhet, o banorë të xhenetit, a e njihni këtë? Do thon po është vdekja. U thuhet banorëve të xhehenemit, o banorë të xhehenemit, a e njihni këtë? Do thon po është vdekja. Dhe tregohet në një transmetim që aty tremben banorët e xhenetit dhe gëzohen disi banorët e xhehenemit. Sepse banorët e xhenetit mendojnë se me vdekje mbaron çdo mirësi dhe banorët e xhehenemit mendojnë se me vdekje mbaron çdo vështirësi. Edhe atëherë theret vdekja. Edhe u thuhet o banorë të xhenetit, përjetësi për ju ka dhe nuk ka vdekje më. Dhe thuhet o banorë të xhehenemit, përjetësi ka për ju dhe nuk ka më vdekje. Edhe atëherë i hyn banorëve të xhenetit një gëzim që nuk u del më nga zemra kurrë. Edhe u hyn banorëve të xhehenemit një hidhërim që nuk u del më kurrë nga zemrat e tyre. për vetë faktin që ata në këtë dënim do jenë të përjetshëm. Ky është vendbanimi i tyre, shtëpia e tyre që ata kanë përgatitur me punët e tyre në dynja. Allahu i madhuar ka thënë në Kur'an: "Ma'wahumun nar", vend strehimi i tyre zjarri. "Wa bi'sa mathwa dhalimin", edhe sa vend kthim dhe vend strehim i keq është ai për mizorët. Ka treguar Allahu i Madhëruar në këtë ajet që ky është vend strehim për ta, do strehohen vërtet po ku do strehohen, mjerë për atë që do strehohet atje edhe çfarë strehimi i keq është ai për të. Allahu i Madhëruar në Kur'an edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na kanë treguar, ka treguar Kush janë ato gjynafe të cilat e fusin njeriun dhe e përjetsojnë atë në xhenem? Edhe i pari gjynaf është kufri dhe shirku, ta mohosh Allahun e Madhëruar ose të mohosh një gjë që ka sjellë Allahu subhanahu wa taala te profeti sallallahu alaihi wasallam ose t'i bësh shok Allahut. Ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Inna alladhina kafaru yunaduna lamaqtu Allahi akbaru min maqtikum anfusakum." Ata që kanë mohuar Do dëgjojnë kur t'u thirret një kur të thirret të thirrë një thirrës ditën e gjykimit e t'u thotë urrejtja që ka Allahu për ju është më e madhe se sa urrejtja që keni ju për vetet tuaja akbaru min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun sepse ju u thirrshit në në iman ju thërrisnin besimtarë në iman dhe ju mohonit Qalu rabbena amattana thnatejn wa ahyejtena thnatejn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Duan vetëm dalje, vetëm të dalin të shpëtojnë, nuk mendojnë për asgjë tjetër. Thotë Allahu i madhëruar, ata do thonë Zoti jonë, na vdiqe dy herë dhe na dhe jetë dy herë. I pranojmë gjynafet tona, a ka rrugëdalje? I pranojmë gjynafet tona, por ky pranim është shumë i vonuar, prandaj nuk ka përgjigje për ta. Ju e besonit atë me ortakëri, prandaj gjykimi i takon Allahut të Lartit dhe Madhështorit, i takon Allahut gjykimi, gjykimi i drejtë mbi banorët e Xhehenemit që ata do jenë të përjetshëm në Xhehenem dhe nuk ka për ta rrugëdalje dhe as shpëtim. Shkak tjetër pse ata hyjnë në Xhehenem janë moskryerja e detyrave që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an, ka treguar për banorët e xhenetit që kur hyjnë në xhenet ata pyesin thotë: "Yatasaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar?" Pyesin për për kriminelët përse hynë në saqar, në xhehenem, në zjarr. Qalu lam naku min al-musallin. Ata thonë ne nuk faleshim. Shkaku pse hynë në xhehenem se nuk faleshim. Kjo tregon që ai që nuk falet ata ishte në xhehenem. Wa lam nakunu nut'imul miskin dhe nuk i ushqenim të varfrit. Ata nuk i ushqenin të varfrit, madje thoshin, e si t'i ushqejmë neve ata që po të dojë Allahu i ushqen vetë. Nuk i ushqenin, nuk i ushqenin të varfrit, pasurinë e tyre e përdornin vetëm për të kënaqur epshet e tyre. Dhe nuk jepnin zekatin që ka bërë Allahu i madhëruar të tyre. Edhe xhehnemi është për ata që e përgënjeshtronin atë ditë. Hatta atana al-yaqin derisa na erdhi vdekja. Kjo ka qenë gjendja e këtyre derisa u erdhi vdekja dhe mbasi u erdhi vdekja, mbaroi mundësia e vetme që u kishte dhënë Allahu i madhëruar në dynja, se vetëm një mundësi i jep Allahu njeriut gjithsej, por kjo mundësi zgjat shumë. Kjo mundësi është e gjatë, prandaj ka thënë profeti sallallahu alejhi ue sellem në hadithin që e transmeton Imam Buhariu, Allahu i madhëruar është justifikuar përpara një personi të cilit i ka dhënë 60 vjet jetë, edhe ai nuk është kthyer. Nuk ka më justifikim përpara Allahut ky njeri. Gjithashtu një prej shkaqeve është, dhe kjo është një nga shkaqet më shkatërruese që i shkatërron njerëzit, njerëzit në përgjithësi, është bindja e të parëve. Dhe ne u kemi vendosur atyre disa miq, të cilët ua zbukurojnë atyre atë që kanë përpara dhe atë që kanë mbrapa, derisa ata e merituan ndëshkimin dhe hynë ndër popujt që ishin përpara tyre, popujt e xhindëve dhe njerëzve, të cilët ishin të shkatërruar. Ky është shpërblimi i armiqve të Allahut, zjarri, ata kanë në të vendbanimin e përjetësisë. Ata kanë në xhehenem vendbanimin e përjetësisë. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, Inna Allaha la'ana al-kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ata do thonë Zoti ynë ne ndoqëm zotërinjtë tanë edhe të mëdhenjtë tanë, ndoqëm ata. Fa adhalluna sabila, ata na humbën nga rruga e vërtetë. Dhe kjo është më se e vërtetë, sepse shumica e njerëzve ecin mbas parisë, Çfarë thonë të parët e tyre, ata verbërisht i ndjekin, por nuk janë të justifikuar për këtë tek Allahu i Madhëruar. Allahu i Madhëruar nuk i justifikon, por gjithë ata njerëz do t'i fusë në xhehnem, sepse Allahu i Madhëruar u kishte dhënë logjikë për të logjikuar, sy për të shikuar, veshë për të dëgjuar dhe zemër për të kuptuar. Prandaj dhe çdokush do japë llogari për veten e tij dhe nuk i bën dobi askujt ekzistenca e çdokujt tjetër përveç tij në xhehnem me të. Përderisa Allahu nuk e mohon fjalën e këtyre tregon që Allahu do t'i mallkojë parinë më shumë se të tjerët. Do t'i mallkojë mallkim dyfish, sepse ata janë shkaktarët, siç ka thënë Allahu i madhëruar për faraonin, i cili e fut popullin e vet në zjarr. Thotë yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wirdul mawrud. Ai do të jetë paraprirësi i popullit të tij Ditën e Gjykimit, edhe ai i çoi ata në zjarr. Ah, sa vend i keq është ky vend i futjes ku do futen ata. Mjerë për atë njeri që i mbyll sytë e vet. Mjerë për atë njeri që i mbyll zemrën e tij. Edhe nuk e përdor atë për të kuptuar argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Ka premtuar Allahu për munafikët dhe për munafiket dhe për mosbesimtarët zjarrin e Xhehenemit. Ata janë të përjetshëm në të. U mjafton atyre Xhehenemi. I ka mallkuar Allahu dhe për ta ka dënim të qëndrueshëm, të vazhdueshëm. Gjithashtu një prej shkaqeve kryesore është mendjemadhësia. Një prej shkaqeve kryesore që i fut njerëzit dhe i përjetëson ata në xhehenem është mendjemadhësia. Edhe po të shikosh shumica dërmuese e banorëve të xhehenemit që do jenë përjetshëm në të, ata kanë pasur mendjemadhësi ndaj të vërtetës prandaj s'e kanë pranuar atë. Ka thënë Allahu i madhëruar wa ledhine kafaru bi wa ledhine kadhabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Ata të cilët i përgënjeshtruan ajetet tona Dhe u treguan mendjemëdhenj ndaj tyre, ata janë banorët e zjarrit, hum fiha khalidun, ata janë të përjetshëm në të. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, ka thënë zjarri i xhehenemit. Tek unë do hyjnë mendjemëdhenjtë. Ka thënë zjarri i xhehenemit tek unë do hyjnë mendjemëdhenjtë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në përgjithësi se kush do hyjë në xhehenem. Dhe ka treguar gjithashtu edhe në veçanti persona specifikë të cilët do hyjnë në xhehenem. Prej tyre ka treguar për Amr bin Luhaj. Amr bin Luhaj ka qenë i pari i arabëve, i pari i fisit Khuza'a, i cili ka qenë drejtuesi i Qabes në kohën e tij. Edhe ishte i pari person i cili mori një statujë nga Shami dhe e solli në Mekë dhe që prej prej aty filloi adhurimi i statujave në Mekë. Edhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam unë e kam parë atë në xhehenem i kishin dalë zorrët përjashta edhe i tërhiqte zvarrë në xhehenem zorrët e tij. Edhe këtë e ka parë atë ditë që u bë eklipsi Ata i paraqiten zjarrit të Xhehenemit çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Dhe ditën kur të bëhet Kiameti, do thuhet, Futeni familjen e faraonit në ndëshkimin më të rreptë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar për gruan e Nuhut alayhis salam dhe për gruan e Lutit alayhis salam që ato janë në Xhehenem. Daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ka dhënë Allahu shembull për ata që kanë mohuar gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma. Ato ishin dy gra të dy, domethënë dy bashkëshorte të dy robërve të devotshëm të mirë, por ato i tradhtuan ata në fenë e tyre. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam për persona të ndryshëm që do jenë në xhehnem, në veçanti prej tyre ka treguar për atë person i cili do vrasë Ammarin, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, të cilin e vrau një person. Edhe ka thënë, ai që do vrasë Ammarin është në xhehnem. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili do vrasë Ammarin, edhe ai i cili do t'i marrë me kokën e Zubejrit në dorë dhe i thotë o Ali ja e vrava. Edhe i thotë Aliu, kështu e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, përgëzoje vrasësin e ibnit të djalit të Safijës në zjarr. Gjithashtu Profeti sallallahu alajhi wasallam ishte ngritur një ditë një ditë duke u folur sahabëve dhe filluan duke e pyetur për gjëra të cilat e bën profetin sallallahu alajhi wasallam që të zemërohet. Pse pyesnin për gjëra të tilla? Edhe u ngrit hytbe dhe u tha, pyesni se pasha Allahun do t'u përgjigjem për çdo pyetje që do më jepni. Edhe i tha një person o i dërguar i Allahut, kush është babai im? I tha babai jot është Hudhafa, domethënë tregoi që ai ishte fëmijë i dikujt tjetër. Edhe e pyet një person tjetër thotë o i dërguar i Allahut ku jam unë? Shikoni ku shkon njeriu. Në moment kur i dërguari i Allahut ishte i zemëruar pyet ku është ai? Edhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam ti je në zjarr. I tha ti je në zjarr. Ti je në xhehnem. Allahu na ruajt nga zjarri i xhehnemit. Gjithashtu Allahu i madhëruar e ka përgatitur xhehnemin për xhindët, të cilët i kundërshtojnë urdhrat e tij. Ka thënë Allahu i madhëruar në Kur'an, Wa yawma yahshuruhum jami'a Wa yawma yahshuruhum jami'a Edhe atë ditë kur t'i grumbullojë Allahu t'i ringjallë t'i grumbullojë të gjithë do të thotë Allahu i madhëruar ja ma'ashara al-jin qad istakthartum min al-ins o grupi i xhindëve shumë njerëz keni marrë mbas vetes tuaj Wa qala awliya'uhum min al-ins do thonë miqtë e tyre që ishin njerëz rabbena istamta'a ba'duna bi ba'd Pasha Zotin tënd do t'i ringjallim ata edhe shejatinët, shejtan, domethënë xhindët mosbesimtarë. Thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya. Më pas do t'i sjellim ata rreth dhe pranë xhehnemit të gjunjëzuar. Thumma lananzi'anna min kulli shi'a. Dhe pastaj do nxjerrim prej çdo grupi të tyre. Ejuhum ashaddu 'ala ar-Rahmani 'itiya. Do nxjerrin prej çdo grupi të tyre të parët e tyre të cilët ishin më inatçijtë ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, për t'i bërë ata shembull për të tjerët dhe për t'i futur në xhenem. Ata që do hyjnë në xhenem janë të shumtë. Madje numri i tyre është shumë i madh nga çdo 1000, 999. Tregohet një herë që shkon tek Haxhaxhi një person. Edhe i thon njerëzit Haxhaxhit ky është personi që ka vrarë Husajnin radhiyallahu anhu nipin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky person i thot Haxhaxhit dhe mburret, edhe i thot unë jam ai që ka vrarë Husajnin. Haxhaxhi e shikon atë, edhe pse ishte mizor, e shikon atë, mendohet dhe thot i thot një fjalë madhështore. Thot amma innakuma falan tajtami'a fi dar. Thotë, ju të dy, thotë ti dhe Huseini, nuk mendoj se Allahu do t'ju fusë të dy në një vendbanim së bashku. Ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që Huseini është në xhenet, është zotria i djemve të rinj të xhenetit. I thot i thot Haxhaxhi, "Amma innakuma falan tajtima fi dar." Nuk besoj thot se do futeni në një vendbanim të dy, thot. Dhe ti, edhe ai të cilin ti e ke vrarë. Kundërshtimi i Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam bëhet shkak që njeriu të humbi nga rruga e vërtetë dhe ai që humb është prej banorëve të xhenemit. Ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam, janë ndarë çifutët në 71 grupe, të gjitha janë në zjarr. Janë ndarë krishterët në 72 grupe, të gjitha janë në zjarr. Do ndahet ummeti im në 73 grupe, të gjitha janë në zjarr përveç një grupi. Kan thënë sahabët, o i dërguari i Allahut, kush është ky grup? Ka thënë ai grup është Grupi i atyre njerëzve të cilët ecin në rrugën time dhe në rrugën e shokëve të mi. Vetëm këta janë ata të cilët do shpëtojnë, kurse 72 grupe të tjera janë në xhenem, sepse kanë devijuar nga e vërteta që ka zbritur Allahu dhe e vërteta të cilën e ka transmetuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej tyre janë ata të cilët nuk janë të drejtë në gjykimin e tyre, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, Gjykatësit janë tre, një është në xhenet dhe dy janë në xhehenem. Ai i cili e di të vërtetën dhe gjykon me të është në xhenet, kurse ai i cili e di të vërtetën nuk gjykon me të është në xhehenem, dhe ai i cili gjykon me injorancë është në xhehenem. Gjithashtu, një prej gjynaheve është të gënjesh ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të pretendosh se ai ka thënë atë që ai nuk e ka thënë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Kush gënjen ndaj meje, kush gënjen ndaj meje me dashje në transmetim nuk thot fare me dashje. Kush gënjen ndaj meje thot përgatis vendin e vet në zjarr. Gjithashtu mendjemadhësia dhe e përmendëm më sipër. Gjithashtu është vrasja e njerëzve padrejtësisht. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa men yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaa'u jahannam." Kush e vret një besimtar me dashje, Shpërblimi i tij është xhehenemi, khalidan fiha, i përjetshëm në të, wa ghadiba Allahu alejhi, është zemëruar Allahu prej tij, wa la'anahu, dhe e ka mallkuar atë, wa a'adda lehu 'adhaban 'azima, dhe ka përgatitur për të dënim të madh. Gjithashtu, një prej shkaqeve është ngrënia e kamatës. Kamata është prej gjynaheve të mëdha. Edhe ai i cili e ha kamatën, ose u jep njerëzve kamatë, ose bëhet dëshmitar për kamatën, ose e shkruan aktin e kamatës, ai është i mallkuar dhe ai i ka hapur luftë Allahut edhe të Dërguarit të Tij, sallallahu alejhi wasallam, Allahu i Madhëruar ka thënë për ata të cilët e marrin vesh që kamata është haram dhe nuk kthehen, thotë wa men aad fa ulaika ashabun nar. Dhe ata që e përsërisin, domthonë këtë gjynaf, gjynafin e kamatës, ata janë banorë të zjarrit, hum fiha khalidun, ata janë të përjetshëm në të. Gjithashtu, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, largohuni nga shtatë gjynafet shkatërruese. Shtatë gjynafet më të mëdha që i shkatërrojnë njerëzit janë shirku, t'i bësh shok Allahut, magjia, vrasja e njerëzve, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, largimi nga beteja në momentin kur janë përballur të dy palët e ushtrive dhe të akuzosh të akuzosh gruan muslimane të ndershme për imoralitet, këto janë shtatë gjynafet më të rënda të cilat e shkatërrojnë njeriun dhe e fusin në xhehenem. Gjithashtu, një prej shkaqeve është t'u hash njerëzve pasurinë pa drejt dhe të hash pasurinë e jetimëve. Ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." O ju që keni besuar, mos e hani pasurinë e njëri-tjetrit padrejtësisht. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum përveçse nëse ju thotë e bëni këtë gjë domethënë e fitoni këtë pasuri me anë të tregtisë me kënaqësinë e dy palëve wala taqtulu anfusakum dhe mos e vrisni vetet tuaja ose njëri-tjetrin inna kana bikum rahima Allahu i madhëruar ndaj jush i mëshirshëm wa men yaf'al dhalik dhe kush e bën këtë domethënë kush ha pasurinë padrejtësisht dhe kush vret veten ose vret tjerët Fesewfe nuslihi nara, ata do ta fusim në zjarr, wa kana zalika ala Allahi yasira, dhe kjo për Allahun është e thjeshtë. Gjithashtu ngrënia e pasurisë jetimit është nga gjynafet më të mëdhaja. Inna alladhina yakuluna amwal al-yatama dhulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ata të cilët e hanë pasurinë e jetimëve padrejtisht ata në të vërtetë hanë në barkun e tyre zjarr. edhe do të hyjnë në zjarr. Gjithashtu një prej gjynafeve të mëdhaja, të cilat i fusin njerëzit në xhehenem, është gjynafi i pikturimit ose i bërjes të fotografive dhe atyre gjërave të cilat kanë shpirt. U thuhet ditën e gjykimit atyre të cilët pikturojnë ose bëjnë foto, u thuhet jepini shpirt atyre që keni krijuar. Jepini shpirt atyre që keni krijuar dhe futen në xhehenem këta njerëz, edhe u dhe u vendoset çdo gjë që ata kanë pikturuar ose kanë fotografuar dhe u jepet u jepet shpirt dhe këto gjëra, të cilat i ka pikturuar do t'i ndëshkojnë këta njerëz në xhehenem. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit do dali, do nxjerr xhehenemi një qafë të tijën. Do nxjerr një qafë do ta shikojnë njerëzit ditën e gjykimit. Ka dy sy, ka dy veshë, Dhe dëgjojnë fërshëllimin e xhehenemit dhe dëgjojnë të folurën e tij dhe thotë, unë jam përgatitur ndër të tjera për çdo pikturues i cili pikturon edhe e krahason veten e tij me Allahun, se ai i cili i jep formë krijesave është vetëm krijuesi i tyre Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu një prej shkaqeve është që të anojë njeriu nga mosbesimtarët, nga njerëzit që bëjnë mizori dhe padrejtësi, ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar." Mos anoni nga ata të cilët kanë bërë padrejtësi se do t'ju prek zjarri. Mos anoni nga ata që kanë bërë padrejtësi se do t'ju prek zjarri. Ka thënë Sufjan al-Thauri, kush i jep një mizori i cili bën padrejtësi njerëzve, kush i jep një stilolaps për të shkruajtur, ose ia mpreh atë, ose i jep kallamarin ku ku ngjyhet lapsi për të për të shkrujtur, ai është ortak me të dhe ka anuar nga ai dhe është ortak me të në çdo gjak që ai ka derdhur në lindje ose në perëndim. Gjithashtu një prej shkaqeve është zhveshja për gratë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu dhe ka treguar dhe rastin e atyre personave të cilët kanë në, në duar të tyre si bishtat e lopëve, por për policët. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, dy grupe prej banorëve të xhehenemit sot nuk i shoh. Domthonë nuk ekzistojnë në dynja këta dy njerëz, por do vinë më mbrapa. Grupi i parë thotë janë disa njerëz të cilët kanë shkopinj në duar të tyre si bishtat e lopëve. I godasin me to njerëzit Këta janë në xhehenem. Prandaj mos u mashtroni prej atyre që u thonë lejohet të punosh polic. Ja ku është hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam shumë i qartë, që është haram të punosh polic. Për vetë faktin e padrejtësive që u bëjnë njerëzve, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ai që hyn punon këtë lloj pune ai është në xhehenem. Le të zgjedhë çdokush për veten e tij çfarë dëshiron. Dhe gjithashtu ka treguar për disa gra të cilat janë të veshura të zhveshura. Të veshura kanë rroba, nuk janë pa rroba, por janë të zhveshura sepse veshja e tyre në të vërtetë nuk i mbulon pjesët e tyre të turpshme. Dhe gruaja është e turpshme që nga maja e kokës deri te maja e thoit në këmbë. Por dalin të zbuluara ose veshja e tyre është shumë e ngushtë dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për to Që ato thotë i kanë kokat e tyre si gungat e deveve, i mbajnë flokët mu në majën e kokës, si gungat e deveve dhe përkulen dhe tunden. Ato thotë nuk hyjnë nuk hyjnë në xhenet dhe as nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Ndërkohë që xheneti ka një erë të mirë që ndihet me dhjetëra vjet largësi, kurse ato nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Gjithashtu në xhehenem do hyjnë edhe ata njerëz të cilët mundojnë kafshët. Kur të mundosh një kafshë, hyn në xhehenem, po të mundosh një njeri, akoma më e rëndë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, hyri në xhehenem një grua për shkak të një maceje. E ka parë këtë grua gjithashtu në namazin e Eklipsit që ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam kur pa dhe Amr bin Luhaj, thotë pashë një grua të cilën e çirrte një mace në xhehenem. Thotë ajo e mbylli atë dhe nuk i dha për të ngrënë për të pirë dhe as nuk e la që të hante prej ushqimit të tokës. Prandaj ajo është në xhehenem. E çfarë mund të thuhet për ata që mundojnë robët e Allahut? Për ata të cilët i torturojnë robët e Allahut, për ata që burgosin robët e Allahut padrejtësisht, për ata që i vrasin robët e Allahut, kur për një mace hyka njeriu në xhehenem. Gjithashtu, prej shkaqeve që fusin njerëzit në xhehenem, është mospasje sinqeritet në punët e mira. Dhe Profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin e Tirmidhiut që tre persona janë personat e parë me të cilët do ndizet xhehenemi. I pari i tyre është kënduesi i Kur'anit, i cili s'e ka kënduar Kur'anin për hir të Allahut. I dyti i tyre është ai i cili ka luftuar në rrugë të Allahut, por jo për hir të Allahut. Edhe i treti është ai pasanik i cili ka shpenzuar në rrugë të Allahut, por jo për hir të Allahut. Këta janë të parët persona me të cilët do ndizet xhehenemi, gjithashtu një prej tyre është ai person i cili ha edhe pi në enët që janë prej ari dhe prej argjendi, gjithashtu edhe një prej tyre është ai person i cili vret veten e tij, lus Allahun e madhëruar të na ruajë nga shkaqet që e çojnë njeriun në xhehenem, lus Allahun e madhëruar të na ruajë nga zjarri i xhehenemit, lus Allahun e madhëruar të na japë sukses dhe udhëzim, të zgjojë zemrat tona, lus Allahun e madhëruar të ndihmojë muslimanët. në hallet e tyre, në problemet e tyre, t'i shpëtojë ata nga çdo e keqje në çdo vend bote që janë ata, e lus Allahun e madhëruar që Allahu na bashkojë të gjithë në xhenetet e larta së bashku e na largojë nga zjarri i xhehenemit, na ruajë nga dënimi i varrit, Allahu ua shpërbleftë të gjithë besimtarët.